Прекрасно. Ова е една од моите најомилени делови во Евангелијата. Овие Христови зборови. тоа, да почнеме од самиот почеток. Како прво, учениците заедно со Христа наидуваат на овој слепороден. Дали во вашето живо се запознале таков случај? Не знам дали позади нас тука во домот на слепите постои случај кој што бил слеп од Слепороден, како тоа изгледа? Човек кој што никогаш не видел светлина. Човек кој што никогаш не видел бел свет. И која била првата реакција на учениците, кога малку го задржале вниманието на овој човек? Господи, кој сгрешил овој или неговите родители та да се родил слеп? Зошто на учениците им текнало едно вакво прашање? Дали вие кога поминувате покрај некои хендикепирани луѓе, се поставувате вакви прашања? Какви грево имало и човек, па да биде ваков? Видите, учениците дори биле помудрени колко што мислиме. Не мора самиот тој да направил гревови. Штом се родил слеп, гревот треба да лежи кај некој од неговите предци. Меѓутоа, зашто учениците си го поставиле ова прашање? Зошто тие се занимавале со причините за неговата слепотија? Причините за неговиот хендикип? Да се подсетиме на едни господови зборови, кажани токму во текстот на 10 Божи заповеди, Токму во која заповед? Во втората. За да разбереме како размислувал еврейскиот ум, кога се соочувал со проблемот на хендикепирани луѓе. И кога ќе видиме како размислувал еврейскиот ум, значи, токму во законот ќе ги побараме причините за овој вообичаен еврејски менталитет – Кога ќе видиме како размислувал значи, просечниот евреин, барем во Христово време, ќе разбереме зашто учениците веднаш поставиле вакво прашање. Што вели Господ во втората заповед? Во вториот дел од заповедта вели, бидејќи јас сум Господ, Бог, ревнител кој прави што? За гревовите на татковците ги казнувам кој, до кога, трето и четврто колено на оние кои што ме мразат. Ова, овие зборови се меѓу првите господови зборови што сум ги научил во животот, затоа што тие се наоѓаат во 10 заповеди, а книгата Вечен Божји закон, брошурката подочно, што Диме ја делеше во 60-ка некаде, август 90-та година, беше меѓу првите верски книги што воопшто ги прочитав. Значи, многу рано сум се сретнал токму со овие зборови. И ми оставија впечаток, да ви кажам многу ми е импресионира. Господ вели дека го казнува гревот на татковците врз или во животот на нивните синови, поточно потомци, до трето и четврто колено. Сега дали станува појасно зошто Христовите ученици, како просечни евреи, поставиле вакво прашање. Можеме ли да си предпоставиме, без оглед какви се сцените во разно-разни филмови, како и во овој, можеме ли да се предпоставиме во нашата фантазија, како тоа изгледало? Значи, Христос и учениците поминуваат покрај некој слепороден и са, може би така, некој од учениците кој што го поставил тоа прашање, ние го не се кажува кој точно, Но јас претоставувам дека е така некој по што има повеќе смисла за хумор, така по човек што забележува детали и ги истакнува небитните работи. Верувам дека прашањето било поставено како да како да тоа било чиста занимивост, чиста љубопитност. Господи, кој сгрешил? Значи, бидејќи Господ знае све, па сега што ме тука покрај мене, ќе го прашам и за некои небитни работи, ама бидеќи он знае све, ќе ми каже. Замислете да е Господ со вас и да ви текне прашање, Господе, кој ќе победи утре? Па да знам на спортска прогноза. Бидеќи он знае се, нели? Затоа што знае се, па сега ќе му поставиме и небитни прашања, за да добиеме одговор. Не интересира. Или кои бројки ќе се изичат на лото, или И може да ви текнат еден куп небитни прашања. Во случај не се работи за прашање од интерес за некоја добивка, туку чисто љубопитност. Сега, кој изгрешил сега, па што овој се родил слеп? Да се биде слеп е доволно проклетство, ама да се родиш слеп, тоа било нешто на вистина тежок хендикеп, тежок случај зошто овој човек да биде роден слеп? Мора некој да сгрешил, што е ово прашање. Но зошто Господ не дава одговор на вакво прашање? Зошто Господ не га ја задоволил љубопитноста на своите ученици. Видите, ние луѓето сме склони дали е од на совест, дали од... Значи, нашата грешна природа е склона, кој ќе се соочи со хендикепирани случаеви, да бара некој изговор или некое оправдание зашто е тоа така. Па ќе речеме, Е, овој нездрво се хранал, па затоа е вако. Затоа го, го снајде или го стрефи ваква болест. Демек, ние сме тие кои што здраво се храниме, па затоа сме цели од глава до петици. И живи и здрави. Некако бараме бараме како да сакаме да најдеме некој, некоја причина зошто некој е хендикепиран. Кај евреите тоа било особено развиено, затоа што тие ги имале, значи, го имале тој менталитет. Тие ги познавале, познавале некои законитости, и оно што се нарекува закон на причини и последица. Ние не можеме да знаеме, ниту се бара од нас да испитуваме, кој што сгрешил за да некој се роди слеп. Или зошто се случува кај млади лица оваква болест, онаква болест. Например, најблиско до нас случајот со сестра Мимица или со... Можеме да ви текне, може да ви текнат разни случаеви во што ги познавате од вашето соседство, од вашиот живот. Зошто се сето тоа се случило? Зошто постат генетски пореметувања? ние можеме да дадеме на вакви прашања само еден сигурен одговор. А тоа е дека Адам сгрешил, па затоа ги има сите овие случаеви. Затоа што човекот паднал во грев, постојат сите овие последици. И сите тие ги погодуваат синовите и керките на човекот. На оне што сгрешил. И затоа сите ние се раѓаме болни со самото тоа што се раѓаме со, со грешна и смртна природа. Зарем да се биде смртен е здрава состојба. Науката вели дека уште на самиот почеток со самото раѓање почнуваме да умираме. Зарем е тоа здрава состојба. Господ не одговара на вакви прашања, затоа што сакал нашето внимание да го насочи не кон причините за некој проблем, туку кон што? Кон Божјата слава која што се открива во решавањето на истин. Ние не можеме, ниту смееме, ниту имаме право некого да обвинуваме заради некој наш хендикеп. Па дури ако тој некој нашиот далечен предок Адам. Значи, ние треба да ги префатиме последиците на гревот како нешто што го заслужуваме. Но радосната вест радосната вест е дека тоа нема секогаш да биде така. Дека постои излез, постои решение. Е се тоа решение не се дава секогаш во овој живот, бидеќи ако Господ така прави со секого, тогаш зошто воопшто го избркал човекот од рајот? Тој сака луѓето да сватат дека овој живот, ваквиот живот, не е целта за која што човекот бил создаден. Колку да не се чини убав и интересен овој живот, ваквиот живот, животот исполнет со греф и смрт и страдања, не е целта за која што човекот бил создаден. Човекот паднал од некоја повисока, поблажена состојба, во која што треба да се врати. И Божјата цел и копнеш е што поскоро човекот да се врати во таа состојба. Затоа е многу глупаво да се занимаваме со прашање зошто сега на овој му се случило ова, на овој нешто друго, зошто мене ми се случува нешто, или зошто мене не ми се случува нешто, а на овој му се случува нешто, и така натаму. Па се тоа завршува со прашање од типот, па дали постои правда, па дали постои Бог, ако постоел, немаше да биде вака, немаше да биде однака и едноставно си ги проектираме нашите лични фрустрации, нашите лични свакања за тоа што треба да биде и како треба да биде, и на некој начин субтилно го обвинуваме Бога, зашто тој дозволува да постои сето тоа. Тој дозволува да постои сето тоа, затоа што дозволува гревот да ги покаже до крај сите своји последици. Гревот да ги покаже до крај сите своји последици. Само таков може да не биде одвратен. Не сгрешил ниту тој, ниту родителите негови. Туку овој човек се родил слеп, за да што? Да се прослави Господ. Господ да може врз Него да ги изврши своите чудесни дела. Господ да може да ја покаже својата слава. Зошто Господ дозволува неизлечиви болести? нерешливи проблеми во животот на луѓето, затоа што тој сака да постојат такви случаеви, кои што само тој може да ги излечи. Тој сака да постојат проблеми кои што само тој може да ги реши. Што би било со луѓето кога би го решавале секој проблем со своји сили, со своје знаење, со своја моќ. Пример, секоја болест. Заклучок, не ни треба Господ. Ке се живем како што сакам. Ке пијам, пушам, лумпувам, грешам, блудствувам. Постојат докторите кои што се до тоа ќе ме излечат. Може би ке ме чини малку повеќе, но важно, постои лек. Постои проблем. Господ дозволува да се јават природните последици на гревот, на било кој и било чиј грев, и не е наше да навлегуваме таму во тие сложени генетски компликации, кој, како, зошто и од кого, тоа не е битно. Битно е нашите очи да бидат свртени кон еднината, кон решението, кон единствениот лек, и единствениот совршен лекар. Кон Божијата слава, која што уште сега може да се појави, ако Господ сака, и сега може да се појави во животот на било кој хендикипиран случај. Но ако Господ смета дека не треба сега да се појави, ако Господ сака, луѓето малку повеќе малку подолго да живеат само со вера и надеж во неговото доаѓање, да живеат со вера и надеж за идниот безгрешен свет, а и со тоа и бесмртен, тоа што ќе дозволи некој случај и да го завршат своето овоземско постојање, својот земен живот со бремето на неизлечива болест. Сите болести ќе бидат излечени. Ако не пред тоа, барем со воскресението од мртвите. На денот на второто Христово доаѓање не е наше, нито имаме право сега ние да бараме и да сакаме нешто да се случи порано. Пример, некој сега и денес да биде излечен. Што ми се зарам Господ не сака денес, уште веднаш, да ги реши сите неизлечиви болести. Зарем тој помалку ги љуби таквите случаеви, од нас, зарем Господ помалку ги љуби хендикепираните од нивните родители, од нивните најблиски? Зарем Господ помалку љуби некое дете од неговата родена мајка? Што мислите, кој повеќе го љуби детето? Господ или мајката на детето? Така пишува. Господ еднаш докажал дека и мајчинската љубов има граница. Постојат услови во кои што една мајка може да го убие, да го испече и да го изеде своето дете. Ако глад, глад, ако постои толку силен глад, дори една мајка тоа може да го направи. Ако Господ повеќе ги љуби, грешниците од било кој друг, дори од нивните собствени родители, тогаш зошто тој сака некој да не биде излечен во овој живот? Зошто тој сака некој и да почине, да биде положен во гроб, неизлечен во овој живот? Зошто? Ми се допега мислата на еден проповедник од Нов Зеланд. Се викаше пастор Джордж Вега, кој што рече Господ е крајно рационален. Че, колко год да се неговите чувства понежни од било чии наши чувства, дури од мајчински тој е крајно рационален. Тој, оно што Господ го прави, го прави чисто од логични, рационални причини. Него може најтешко да му паѓа нешто, а најтешко му паѓала смртта на неговиот син. Па сепак тој сакал неговиот син да умре на крстот, да страда и да се мачи. Зошто? Зато што тоа е единствениот начин за спасение на човештвото. Тоа бил единствениот излез неговите причини се крајно рационални. Ние не знаеме зошто и немаме одговор на сите прашања. Но ако имаме вера, ако имаме вера и ако бидеме верни до крајот, ќе ги дознаеме. А ако сега се откажеме, ако сега ја отфрлиме верата, ние никогаш нема да ги дознаеме одговорите на тие прашања. Но ако бидеме верни до крајот и во Божито царство ретроспективно ги проучиме сите случаеви од нашиот или од животот на нашите сакани, ќе видиме и ќе ни бидат покажани причините зашто Господ во некој случај постапил вака, а во некој случај постапил поинаку. И што ќе видиме? Со нашиот собствен ум ќе разбереме дека Божиото решение било единственото точно и правилно решение. Кога ние денес би го гледале крајот од почеток, од сега, како што Господ го гледа, ние секогаш би го бирале оној пат, онаа варијанта, која што е всушност Божијата волја за нас. Господ не сака ништо поинаку од оно што ние самите би го сакале, кога ние би го гледале крајот од почеток. Кога ние би ги познавале сите факти. Кога ние би ги познавале срцата на сите луѓе. он е навистина крајно рационален, крајно разумен. Никогаш не постапува поради емоции, никогаш од емоции не прави нешто. Ако тоа не е разумно, ако тоа не е потребно, ако тоа не е најдоброто решение. Често пати се случува, како во случајот на царот Језекија, Господ да дозволи да вослиши молба која што не е најдоброто решение, најдобриот потек во таа варијанта, во тој момент. И зошто? Што мисле? Зошто Господ го дозволил тоа? Зошто е вослушал молитвата на царот Језекија да му биде проложен животот за 15 години, кога самиот Господ преку пророкот Исаија му рекол на царот, подготви се, среди го својот дом, бидеќи ќе умреш. Божја волја е да умреш да не бидеш излечен од оваа твоја болест. Зошто? Зато што тоа е подоброто решение од оно што на вистина се случило. Животот на царот бил проложен за да Господ покаже зошто некогаш не треба да бидат вослишени нашите молитви. Зошто? Бидеќи нашето барање е по-лошото решение полошиот потек. А Божјата волја е најдобриот. Тој го гледа почетокот до крајот. Совршено. И на крај би кажал како завршува втората Божија заповед. Тој ист Господ кој што рекол, ко казнувам гревот на статковците врз жи, во животот на синовите до трето и четврто колен, на оние што ме мразат. Но го благословувам илјадитото колено. Покажувам милост кон илјадници, кои што ме љубат и ги држат моите заповеди. Колку е посилна радосната вест. И лјадидото колено. Зошто и ден денес има благослов во, например, скандинавските земји? Тие се денеска порасипани од нас. Но и лјадитото колено и да бидат од некој кој што на времето пред 500, 400 или 300 години страдале за Божијата реч по цена на крв ја ширеле Божијата реч и донеле благослов за своите народи. Дори и илјадитото колено да се, а не се, од реформацијата до сега нема илјада колена, поминато, Господ ќе ги благослови. Верам дека овој прв дел малку од малку го разбравме. И зашто Христовиот одговор беше за да се јават на него делата Божи, да се покаже Божјата слава. Барем ова да го запаметиме од тенешното проучување. Господ сака да постојат нерешливи проблеми, неизлечиви болести, затоа што тој сака да постојат такви кои што само он може да ги реши кои што само он може да ги излечи. Човекот да ја свати својата зависност, својата безпомошност, својата ништожност без него и неговата сила. Нека му е фала и слава вечно. Амин.